Ви підписалися псевдонімом? Так, шефе. Своїм прізвищем я підписуюсь у спортивній рубриці. Це ваша особиста справа. Я писав стримано, не намагаючись драматизувати подію. Можливо, комбові не сподобається така простота, то тим гірше. Чудово. Чудово, сказав він, прочитавши репортаж. Факти промовляють самі за себе. Це справляє тривожне враження. Ну, саме те, що треба, саме те, що треба. Скажіть, бо дещо б одразу ж відправив це до складання. Е, продовження передасте телефоном, як тільки зможете. Продовження? Ну, звичайно, продовження. Ви ж не думаєте, що така справа на цьому і скінчиться? Зізнаюсь, це мене приголомшило. Ну, чи не хочете ви сказати, що знайдено ще один труп? спитав я. Е, ще ні, ще ні, відповів комп, сипнувши собі трохи якогось порошку просто на долоню. Він думав подолати таким чином наслідки згубної сигари. Але, як на мене, він проковтнув порошок це не забариться. Ваш убивця садист. Садист. А такі типи працюють серійно. Садист, який не втрачає голови, зауважив я. Він почав з того, що прихопив у своєї першої жертви 10 мільйонів. О, це різні речі, різні. У всякому разі, не тільки я такої думки. Щойно зателефонував Мореллі. У ваших краях всі готуються до облоги. Панує жах. Ви згодні, що так і має статись, мій любий Норею? Один злочин, два злочини, люди чекають третього. Надходить ніч. Усі забаркадувались, кожному вчувається за дверима подих жахливого міфічного звіра, як бувало за середньовіччя. Цього вам вистачить на цілу серію чудових репортажів. Продовжуйте у тому стриманому об'єктивному стилі. Не змінюйте манери письма. Ефект буде ще більшим. Отже, ви повертаєтесь туди зараз же. Зараз же згода. Тримайте при собі Мореллі. Якщо треба, чатуйте цілу ніч. Зрештою, робіть, як самі вважаєте за потрібне. Газета розраховує на вас. Я певен, що новини не забаряться. Я машинально потис руку, простягнену комбом. І опинився на вулиці геть Спонтовичений. А я ж був вже радів, що здихався цієї катори. Дорога в критері була ледь освітлена. Електричні ліхтарі стояли через кожні 500 метрів. Місяць ховався, туман не дозволяв їхати швидше за 50 кілометрів на годину. Пильнуючи світлу смугу автомобільних фар, я розмірковував над тим, що, зрештою, Кумб міг і помилятись. Це навіть було вірогідніше. Більше не буде ніякого злочину. Поліція й далі шукатиме вбивцю. Знайде його чи ні, але в будь-якому разі мій репортаж закінчиться або загубиться без сліду як, до речі, сталося з більшістю розслідувань останнім часом. Я ще пригадував голос дядечка Соньє того дня, коли радіо пророкувало неминучий арешт гангстрів з кліщі. Балакай, балакай, поки є такі, що вірять у казачки. Поліція ще до цього не доросла. Ну, на чому вона ганяється за гангстерами, га? На велосипедах. Кретей раптом поринув у темряву.